Prajem vám pokojné aprílové ráno a zdravím všetkých bez rozdielu kráčajúcich do neznáma v štýle skákania cez potok z kameňa na kameň. Každý z nich značí nový deň a nikto netuší, kedy sa mu podarí ten skok ustáť a kedy naopak nie, aby skončil minimálne počlenky v tej vode. Častokrát ani nie tak vlastnou nešikovnosťou, pretože aj keď to máte dostatočne pod kontrolou, O všeobecnom priebehu toho skákania sa rozhoduje na úplne iných miestach a to môžete byť <laughs> radi, že vôbec ešte skáčete. Takto sme doskákali napríklad aj k aktuálnemu dátumu v čase premiéry 8. aprílovému dňu roku 2026, tak si dovolím v jeho prípade tradičný úlet, rozporcovanie na drobné dieliky, aby bolo jasné, s kým máme tú česť. No a vám, ktorí mi budete pritom asistovať, želám hlavne nerušené počúvanie z Banskej Bystrice od Petrolejky. Zdraví Peter Kršiak. posledný deň, keď si píše ešte 66 vedľa svojho mena prešovský rodák Peter Naď, pretože zajtrajšok 9. apríl, to je ten deň narodení nový a preklopí sa to ďalšej číslici. Spomínali sme na albumovú štvorku titulnou pesničkou. To bol profilový box skladieb s názvom Ale a v podstate sme na tom po rokoch rovnako tiež potrebujem nechápať a zaznať všetkým žasnúť aj so zdvihnutým obočím, len vtedy to má chuť. Peter Naď v tom čase ponúkol aj pesničky typu Psi sa bránia útokom, dueto s Jožom Rážom, alebo Až sa znova narodím. To sú také najvýraznejšie nahrávky z tohto obdobia. Tiež sa predalo 100 tisíce kusov, lebo v 80 rokoch to ešte bolo u nás celkom bežné, pri niektorých samozrejme, nie všetci sa dostali až k takýmto číslam, ale mnohí mali tie obočia celkom vysoko, keď sa pozreli pri jednotlivých interpretoch na predajnosť a dnes ich majú možno tiež len je to už o úplne iných číslach. V každom prípade Petr Naď zaujal, dokázal sa vyškriabať v roku 1985 až na vrchol ankety o Zlatého Slávika a po Mekým Žbierkovi sa stal tým druhým zo slovenskej strany, ako sa neskôr ukázalo, ešte sme tam mali jedno rastúce želiesko v podobe Haberu a skupiny tým popri Eláne pochopiteľne ktorí na tú slovenskú stranu dokázali sem tam preklopiť misky váh. A to je to najvýraznejšie, čo si možno s tými 80 -tými rokmi spojiť, ale samozrejme jeho pesničkárstvo pokračuje až po súčasnosť. Čím to potvrdil, tak to bol album Petrolej, ktorý už má tiež aktuálne 5 rokov na svojom konte. No a nasledovali aj ďalšie profilovky, ktoré si našli poslucháča typu Šachy robia človeka, Finta, Jamaica Room, Revolvera muzika alebo Labuťa Havrany, ktoré vychádzali v čase, keď mal 50 -ku. kdeže sú tie doby. Dnes iba interpret v rámci vstupnej pasáže, pretože 8. aprílový deň a petrolejku k nemu priradenú si dovolím využiť trošku iným spôsobom, keďže tu máme dve životné jubilea, jedno dožité, jedno žiaľ, teda nedožité, tak práve okolo týchto dám sa budeme točiť. Prvou bude Lucie Bílá, tá si 60 pripomenula včera, 7. apríla. No a na tento deň pripadá tá nedožitá 60 Ivety Bartošovej. Takže to je práve dvojica, ktorá tu bude tým základným, čo si budeme pripomínať. No a tradične zvykne byť súčasťou aj tzv. trikolóra, ale dnes e, si ju dovolím vynechať, pretože budeme mať telefón e, aktívnym a na druhej strane spisovateľa Petra Vala, ktorý má aktuálne čo povedať, nejakú novinku pripravil, čo sa týka e, knižných titulov, tradične, lebo však je spisovateľ, čo iného by nám už mohol tak najskôr ponúknuť, aj keď môže byť, že by dokázal prekvapiť, tak okolo tohto titulu by sme sa mohli zhruba v polovičke aktuálnej petrolejky tiež e, začať krútiť a môže byť, že to bude niečo, čo aj ako pozvánka na akciu, kde sa to bude oficiálne predkladať verejnosti môže zaujať. Takže začali sme Petrom Naďom, druhá e, druhý bod toho dnešného programu, samozrejme pohľad tradičný do kalendára, keďže máme osmičku, v ňom tróniacu a to je 98. deň aktuálneho kalendára, tak je tam meno Albert, ktoré môže byť aj priezviskom, ale keď budeme len pri tom krstnom mene, je to o germánskom pôvode a zvykne byť ojedinelé vo voľnom preklade významovo o vznešeného to muža by malo ísť. Na českej strane si sviatok pripomína Ema, majiteľka ženského krstného mena, nemeckého pôvodu, ktoré vzniklo z nemeckého Erma a malo by ísť o skrátenú domácu formu mien začínajúcich na Erm a vykladá sa ako starostlivá, celá milovaná alebo veselá. Medzinárodné dni tu bude zastupovať ten, ktorý sa týka Rómov, vznikol alebo bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie a prvé veľké medzinárodné stretnutie bolo 7. až 12. apríla v roku, nasledu, v roku 1971 ešte v Londýne. Podľa odhadov v európskych štátoch je to od 7 do 14 miliónov, stále sa hýbu napriek všetkému, tak ťažko to spočítať a ide o najpočetnejšie etnikum, malo by ísť bez vlastného územia na tomto kontinente a je to v podstate oslava rómskej kultúry, ktorá má ehm, častokrát ehm, je to stav, ktorý vám dokáže navodiť aj také tie príjemné zimomriavky, pokiaľ ide o kultúru. A je to aj o muzike, o divadle, literatúre, o tanci, Skrátka, temperament tam je a pri tejto príležitosti sa zvykli konať aj nejaké tie kultúrne podujatia, aby aj zvyšok obyvateľstva vedel, že to je aj o takýchto aktivitách. No a o čom je aktuálny dátum, čo sa týka udalostí, k tomu sa postupne dostaneme. Už po nasledujúcej pesničke si prejdeme udalosti niektoré, ale začneme opäť teda priklonením sa k hudobnej časti a bude to o dáme, ktorá si dnes pripomína 76. narodeniny, narodila sa v Prahe a stala sa speváčkou, začínala so skupinou Jezinky, potom pôsobila ako členka programu Jozefa Laufra a od roku 1980 po boku Hany Buštíkovej už tvorí e, duo Kamélie, čiže Dana Vlková, ktorá na počiatku to bolo o detskom rozhlasovom súbore, ktorý v súčasnosti nesie názov Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínskeho. Tam tie prvé krôčky absolvovala, študovala aj na gymnáziu so zameraním na francúzštinu. No a po maturite sa rozhodla k štúdiu práve francúzštiny a češtiny na pedagogickej fakulte, ale počas štúdia sa stala práve, práve členkou jeziniek, vystupovali aj s Helenkou Vondráčkovou, pravidelne točili zbory pre Karla Gota a nahrávky s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Dokonca aj vlastnú LP platňu sa podarilo jezinkám natočiť. No a po krátkom pôsobení aj s Karolom Duchoňom na Slovensku dostala ponuku vystupovať e, s Jozefom Lauforom a začala sa venovať spievaniu profesionálne a práve tam ako sprievodná speváčka sa stretla aj s Hanou Buštíkovou. No, zatiaľ čo Hanna odišla Jirkovi Kornovi, tak Dana absolvovala materskú dovolenku a v tom čase sa rozhodli obidve osamostatniť, vystupovať sami za seba a v roku 1980 založili duo Kamely a práve tam niekde vznikali aj pesničky. To zázemie im vytvorila značka Orm, Petr Dvořák, Pavel Ružička boli hlavní dvaja páni, aj keď sa tam ešte sem tam objavili aj ďalšie mená ktorí sa starali hlavne o tú skladateľskú stránku a vznikali mnohé tituly, ktoré si našli poslucháča a boli to čarovné veci. Jedna z nich dostala názov Kouzla. Kouzla. 30. júnový deň roku 1980, keď sa to točilo v Smetanovom divadle. Vyšlo to ako single iba s názvom Kouzla, dnes sa už k tomu dodávajú aj tie čáry Mári a čarovalo sa aj v rámci prvej profilovky, ktorá bola v roku nasledujúcom cez vydavateľstvo Panton ponúknutá, pretože došlo aj na ďalšie úspešné skladby typu Jako Robinson, Formule 1, alebo cukrkáva limonáda. To je také kvarteto piesní, ktoré v tom čase bolo celkom vďačne prijaté publikom a jazdilo sa aj do iných krajín, hlavne do Nemecka, kde si pod názvom Hanna und Dana tiež mali možnosť e, na svoju stranu prikloniť celkom slušné množstvo poslucháčov. Napokon pesničky spievali a natáčali aj v angličtine a v nemčine a Pozreli sa aj do Japonska, kde zastupovali československú hudobnú scénu v 83. roku s pesničkou Čau Pepino. Zúčastnili sa toho istého festivalu, ktorého sa zúčastnili pred nimi z našej strany aj Karol Duchoň, Peter Hečko alebo Helena Vondráčková. No a Dana Vlková tá si zahrala aj vo filme Karla Kachyňu Smrt krásných srnců úlohu Irmy mala možnosť stvárniť, ale boli tam aj Andel s ďáblem v tele alebo prodavač humoru. Dnes prvý z oslávencov, máme ich tam viac, ktorých si môžeme takto popripomínať a ešte si aj pripomenieme. Čo sa týka udalostí, tak e, z takých, ktoré aj po rokoch ešte môžu vyvolávať nejaký ohlas alebo zimomriavky, 18. storočie môže byť zastúpené jednou udalosťou, rok 1783, keď ruská cárovna Katarína II. vyhlásila anexiu Krymu. Vieme, čo to robí dnes s mnohými, aj Manského poloostrova a oblasti Kubáne, ktoré až do podpísania mieru v roku 1774 patrili Osmanskej ríši Rusko si tak zabezpečilo prístup k Čiernemu moru a malé štáty môžu darmo skákať, že sa to nepatrí. Nikdy nebudú mať také silné slovo ako tie veľké krajiny, aj keby mali pravdu. V roku 1838, keď už sme pri tom mori, v Británii, v Bristole spustili na more prvý osobný zaoceánsky parník Grid Venstern, ktorý svoju cieľovú stanicu v New Yorku dosiahol za 15 dní. Dva týždne na lodi, krásna romantika, to iba jedným smerom. Teraz si predstavte, že by sa tak cestovalo dnes a napríklad hokejisti by mali posilniť reprezentáciu, <laughs> tak čakalo by sa celkom dlho, respektíve museli by vycestovať podstatne skôr. V roku 1861 bol vydaný protestantský patent, ktorým získali protestantskí veriaci v rakúskej časti tejto monarchie úplnú náboženskú rovnoprávnosť. Priniesol poprvýkrát aj relatívne zrovnoprávnenie evanielických církví s tou rímskokatolickou, aspoň v rakúskej časti monarchie. V dnešnom Rakúsku platili až do roku 1961, čiže rovných 100 rokov. To ďalšie storočie, 20. k nemu sa o chvíľočku dostaneme. Poďme teraz za Igorom Pavelicom, pretože to je ďalší z aktuálnych oslávencov, ročník 1955. Keď sa toto meno vysloví, tak v obraze sú hlavne tí, ktorí majú radi country music, pretože je v podstate od začiatku od toho 82. roku e, lídrom kapely Belasi, ktorá vznikla ako jedna z prvých neskôr profesionálnych country kapiel a skupín na Slovensku a vystriedol sa v nej za tých 44 rokov už naozaj množstvo známych aj menej známych hudobníkov, z ktorých mnohí potom aj pôsobili na slovenskej hudobnej scéne, country scéne aj v čase, keď už súčasťou tejto zostavy neboli. Na niektorých sa už žiaľ môže iba spomínať. No a vznikali aj pesničky, ktoré Igor písal, či už on, alebo boli tam aj nejakí tí spriaznení autori, alebo sa niečo aj prerobilo. A hitovky typu Električka číslo 5, Keď idem ulicou, alebo Kamaráti, to už v 80 rokoch znelo aj zo slovenského rozhlasu, vtedy československého rozhlasu a na prvý album si museli chlapci trošku počkať, než sa zadarilo a vyšli práve kamaráti, to bol až rok 1997, boli na to traja, Igor Pavelica, Miško Dočolovanský mladší a Ivan Zadrabaj, ale natočili 15 pesničiek a medzi nimi figuruje aj nasledovná stanica Snow. Stanica ako každý chlapec z okna von si hľadel a vec prázdny dym chytať si chcel aj rozlový strapy skôr než ozrie, tak ho nezjec musí dorásť to si nevedel preto rád sa túlaš stanicou kde vlaky nestoja kde si len sám život stáva ti hranicou a nemáš pokoja, kde si len sám. To, že tráva rastie, modré nebo, že je šťastie, si predtým vôbec nevedel. Teraz, keď máš spolu, pravíš, je to kvôli tomu, že si celý život iba presedel. Preto sa túla stanicou, kde vlaky nestoja, kde si len sám. Život stáva sa ti hranicou a nemáš pokoja, kde si len sám. si však márne, človek nie je vagón starne, to nevystúpi, zostane v ňom sám. Čo ti málo bolo včera, možno dnes ti bude veľa, tak premýšľaj, čo urobiť sama. Preto rád sa túlaš stanicou, kde vlaky nestoja, kde si len sám. Život stáva sa ti hranicou a nemáš pokoja, kde si len sám. Čo ti málo bolo včera, možno dnes si bude veľa, tak premýšľaj, čo urobiť sama. Ďalší z dnešných oslávencov v našej blízkosti Igor Pavelica už po 71. krát sa môže gratulovať. No a na konte práve pesnička aj tohto typu, skupina Belasí. Tento názov ani nemôže byť niečím, čo by dokázalo udiviť, pretože modrá farba patrí neodlučne k hudobnému štýlu bluegrass ktorý táto kapela v začiatkoch hrávala, kým sa to neskôr vykryštalizovalo do tej aktuálnej podoby, aj hudobnej. No, vždy to bolo kúzelné sledovať Igora pri jednotlivých akciách, keď sme sa stretávali na takýchto podujatiach, ako tú ľubozvučnú slovenčinu v pesničkách dokázal medzi nimi potom tou bratislavčinou <laughs> spájať a samozrejme jeho šarm, humor, úsmev toto dokázalo tiež veľké divy. Dnes aspoň v jednej pesničke, ale budeme sa ešte aj pri ďalších príležitostiach určite týmto smerom tiež obzerať. Ešte jedna zastávka nás čaká pred takým košatejším priestorom pesničkovým. K tomu sa dostaneme práve cez udalosti 20. storočia, keď v Československu došlo na prvú pozemkovú reformu v tento deň v roku 1920 došlo aj na zmenu vlastnických práv k pôde s cieľom rozdeliť veľké súkromné pozemkové vlastníctvo, veľa bolo slz. V roku 1941 ich mohlo byť ešte viac. Práve vtedy prebiehala druhá svetová vojna Obyvatelia britského mesta Coventry zažili zničujúci nálet 237 lietadiel nemeckej Luftwaffe a veľká časť mesta bola vtedy zničená. Aj Leningrad si prešiel svojim peklom. O rok neskôr Červená armáda obnovila životne dôležité železničné spojenie s obliehaným mestom. V roku 1949 na konferencii vo Washingtone podpisovali ministri zahraničných vecí Francúzska, Spojených štátov a Spojeného kráľovstva okupačný štatút a dohodu o kontrole troch mocností v západo-nemeckých okupačných zónach. Opäť to bolo samozrejme o veľkých zvieratách. Sovietské bojové lietadlo v roku 1950 nad Baltským morom zostrelilo neozbrojený neozbrojené hliadkovacie lietadlo amerického letectva, ktoré údajne porušilo sovietský vzdušný priestor. Zahynulo všetkých 10 členov posádky. V Budapešti sa končil v 57. prvý proces s účastníkmi protikomunistického povstania z roku predchádzajúceho. Traja z 11 obžalovaných dostali trest najťažší, trest smrti Suezky prieplavu v Egypte znovu otvárali v roku 1957 kanál, ktorý je dosť dôležitý, aby loďky nechodili veľkou okľukou. Je tomu 60 rokov, čo sa v Moskve zase skončil 23. zjazd komunistickej strany, ktorý len potvrdil líniu po zvrhnutí Nikitu Chruščova. No a neoficiálne tedy rehabilitovali aj éru Josifa Stalina. Tým prvým generálnym tajomníkom sa stal na určité obdobie Leonid Brežnev. V roku 1986 zase do vedúcej pozície, aj keď v menšom, dosadili amerického filmového herca a režiséra Clinta Eastwooda. Zvolili ho za starostu kalifornského mestečka Carmel. Tým starostom bol tak zhruba dva roky No a kráľovnú sme si volili aj v Československu, teda nie my. Zvolili nám ju v 89. Ivana Christová získala v Ostrave práve 8. apríla ten posledný federálny titul Miss Československej socialistickej republiky. O rok neskôr automobilové závody Mladá Boleslav vyrobili dvojmiliontý exemplár osobného automobilu Škoda 105 120 No, tie 90. roky sú zase o niečo inom. Tri udalosti ešte svietia. V roku 1990 nepálsky kráľ zrušil pod tlakom demonstrantov 30-ročný zákaz činnosti politických strán. Ľudia prišli sami, že chcú byčík. V 94. zase v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave našli zavraždených 6 Vietnamcov, čo bol dovtedy najväčší počet obetí násilného činu na Slovensku. Ale aby sme končili niečím príjemnejším, aj keď to obsahovo tiež nemusí byť pre všetkých veselé, tak v roku 1999 sa konala premiéra filmovej komédie Pelíšky režiséra Jana Hřebejka, ktorá sa stala divácky najúspešnejším filmom roku minimálne teda v Českej republike, ale má svojich stálých divákov tento filmový titul aj na slovenskej strane a môže to platiť aj o kapele Kamelot. Máme tu ešte jedného dnešného oslávenca, ročník 1969, Viktor Porkristl, zvaný Vicky. Vieme, že Roman Horký má narodeniny 3. marca a Viktor práve v tento deň by si ich mal pripomínať. Stal sa gitaristom a spevákom, ktorý v kapele Kamelot pôsobí. Mal tam prestávku, žiaľ teda, hlavne zavidenú autonehodou z júla roku 2004, ale vystrábil sa z toho aj psychicky a vrátil sa na koncertné pódia. Pokiaľ ide o pesničku, ktorú si pripomenieme, tá je z 13. albumu štúdiového v prípade Kameloťákov. Ide o zvláštní sviet, ktorý je z roku 2004 práve. No a um, má medzi svojimi pesničkami aj Svatou horu, čo je jedna z tých, kde sa Viktor dostal aj k speváckému mikrofónu nielen ako druhý hlas, ale dokonca ako solista. Thank stopou dálničních čar. Neklidnou dobou padá opar. Jen ty a já můžeme jít větou dráhou pneumatik dřez do vlasů brečí běžící čas jen ty a já skryjeme pláč ještě nám škrtá Zapalovač chci mít radost smrti odrvat poslouchat, jak hrajou vánky funky. Chci být na silnici krála nebo vezír, co pozoruje na obloze vesmír. A ty budeš moje krásně svatá hora, než kouříme všechny suchý bora. Pak si ze strojovny u starý odborku môžem dojít. Třeba do New Yorku kdo už jel. Někdo je pouhou hrou svodidel. Jen ty a já najdeme po slova nám berou činely kol. poslouchat, jak hrajou vánky v banky. Chci být na silnici krála nebo vezír, co pozoruje na obloze vesmír. A ty budeš moje krásně svatá hora, než dokouříme všechny suchý bora. Tak si ze strojovny u starýho dvorku můžem dojít. do New Yorku. Točilo sa v januári, vo februári, v Zlíne, No a potom došlo na vydanie tohto 13. albumu aj s tým osudovým momentom z júla toho istého roku. No a Viktor Porkristl, dnešný narodeninový oslávenec, aj po boku Romana Horkého si zaspieval, pretože ten hlas Romanov je charakteristický, ľahko identifikovateľný v týchto nahrávkach. Došlo samozrejme aj na ďalšie projekty. Modrá planeta vyšla o dva roky neskôr, potom Mořská soul, soul a nas, nasledovali také tituly ako Protiproudu, Babí léto, Země v tvých dlaní alebo Spasitel. Najčerstvejším eh, albumom sú Zaprášené diamanty z roku 2023. Je pravdepodobné, že už Roman opäť na niečom pracuje, pretože vydáva albumy ako na bežiacom páse a dá sa k tomu vrátiť aj po rokoch, pretože tie texty, ktoré do toho vkladá, sú dosť často popisné, aj čo sa týka tejto doby napokon zvláštny sviet. Tak to zastrešil celý album a vidíme z okna veľmi dobre, čo tam máme a aj to, čo sa zvykne diať a dostávať potom do historického kalendára Verme, že nie všetko je upravované, pretože častokrát, keď viete, ako sa veci majú a zrazu to vidíte niekde v televízii alebo v časopise úplne inak popisované, tak vám tiež oči vyskakujú z jamuok a už si poviete, pokiaľ to nevidím a nie som toho súčasťou, tak nemám chuť dôverovať. Rok 2005 bol aj o rozlúčke, Pápež Jan Pavol II bol vtedy pochovaný v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Pohrebu sa zúčastnili 100 tisíce veriacich, aj desiatky prezidentov a predsedov vlád v tom čase. Ďalšia vec, ktorá nepotešila, prišla o rok neskôr, keď e, okolo 120 ľudí sa utopilo v Ghanskom jazere Volta, vypadli z preplnenej lode, takže niekedy aj takéto cestovanie má svoje rizika. Nemecká vláda zvýšila v roku 2009 limit na šrotovné a to celkom výrazne z 1,5 miliardy eur na 5 miliard. Rok 2010 udiela sa vec, ktorá by aktuálne asi ťažko bola zrealizovateľná. Vtedejší prezidenti Spojených štátov a Ruska, Barack Obama a Dmitri Medvedev sa stretli v Českej republike na Pražskom hrade aby opätovne slávnostne podpisovali novú zmluvu o znižovaní počtu strategických útočných zbraní. Malo to názov Nový štart, ale ako si sa stále nedarí dôjsť do cieľa. V roku 2014 írskeho prezidenta Higginsa vo Windsorskom zámku svojej oficiálnej rezidencii slávnostne privítala britská kráľovna Alžbeta II, čím sa začala historicky premiérová oficiálna návšteva najvyššieho predstaviteľa Írskej republiky v Spojenom kráľovstve. No a ukončíme to mm, informáciou zo sveta športu a na záver to chce čerešničku, takže snáď bude chutiť. Rok 2018, môže byť, že si ešte mnohí dokážu vybaviť Kráľovanie na cestách v prípade Petra Sagana, vtedy triumfoval na 116. ročníku legendárnych jednodňových pretekov Paríž-Rubé s dĺžkou 257 kilometrov. Mám pocit, že so Švajčiarom vtedy prišiel na ten štadión cyklistický, kde to zvykne vrcholiť a bol to boj, ktorý Petrov Super jednoducho nemal šancu zvládnuť lepšie, ale aj dvojsť na druhom mieste za vtedy uradujúcim majstrom sveta tiež bol určite pre neho príjemným záverom, hoci teda trošku trpkejším než pre slovenského reprezentanta. Tak takto by vyzeral 8. apríl, čo sa týka historických udalostí, aspoň časť z nich povytiahnutá. Pokiaľ ide o jednotlivcov, ešte sa s nimi zoznámime, ale poďme teraz za ľudskou bílou, lebo jej včerajšia 60 môže byť, že mnohým bola pripomínaná aj tým sobášom nedávnym a už k tomu ponúka aj videoklip, ktorý e, samozrejme, že má už celkom slušnú sledovanosť a mnohí sa k tomu opätovne radi vracajú. My sa vrátime za prvopočiatkami, ktoré už aj ona sama zaraďuje medzi spomienkové, pretože dlho sa k tomu prvému albumu, ktorý bol z Trucu vydaný Petrom Hanigom, e, veľmi nehlásila, keď tak maximálne k pesničke Neposlušné tenisky, ale aktuálne, keď aj vydavateľstvo Suprafon ponúka remasterované verzie pesničiek a nejaké tie singlovky, tak je to už aj súčasťou 17 CD albumovej kolekcie, ktorá vychádza pri tejto príležitosti. No, tak si to aspoň jednou pesničkou teraz poďme pripomenúť. všech nejvíc omlouvaný. Co říct, co říct, pak mám. Bloku a Lucie Bílá, ktorá v tomto roku to bude mať o oslavách aj iných než len týchto guľatých. Pripomína si totiž to aj 40 rokov umeleckej kariéry a je to teda kariéra viac ako mimoriadná, porovnateľná možno len s tou, ktorú ponúkol Karel Gott, pretože získala celkovo 21 zlatých slávikov, čo z nej robí aj rekordmanku medzi speváčkami a tiež sa stala držiteľkou série mnohých ocenení za svoje nahrávky alebo koncerty alebo mediálne vystupovanie a pri tejto príležitosti práve vychádza špeciálny limitovaný box 17 CD-čiek eh, všetkých 16 štúdiových solových albumov a je to doplnené o spoločný album duetov práve s Karlom Gotom z roku 1997 a práve toto robí z toho udalosť, keď sa vedľa seba objavia prelomové albumy typu Mizariel alebo svetových hitov Hviezdy ako hviezdy a e, aj multiplatinový prvý vianočný album Bílé Vánoce z roku 2010 plus komorný recitál, ktorý je o 4 roky mladší, alebo to najčerstvejšie Obyčejná holka z roku predchádzajúceho, takže kto nemá a chcel by, tak je tu príležitosť si to všetko skompletizovať a mať to pod jednou strechou, tak povediac. Nie len pesničky, ktoré pripomínajú ešte tie prvopočiatky popové, než sa z nej stala aj súčasť Arakajnu a, a rockerka, ale toto tam budete hľadať márne, tak e, potom je možné nájsť aj to obdobie, keď sa spojila hlavne s Ondřejom Soukupom, Gabinou Osvaldovou a začali vznikať pesničky, ako aj tá, ktorá spojila dohromady Ľudsku Bílu s Ilonou Čákovou. Láska je láska. Láska. Lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z boka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás, že se baví. Je to tohle jeden inženýr, fokok, to lásko, koko. A pak si gumot pod prdí, děk nevystřelí bokom. Venku je třeba zima, lidi tu ležou nahý. Po pečině se válejí šilenci celý Prahy. Baby! No, baby! Yeah, no, baby! No, baby! A je jich plnej Všichni na pepří! No a keď sa stretli holky s holkama, kluci s klukama a vypočuli si celý album Mizariel v tom 92. Tak došlo na cenu Grammy, tu Česku samozrejme. Stala sa speváčkou roka a už pôsobila aj na muzikálových doskách, v bedároch. To bol rok 1992, o rok neskôr speváčka roka, cena Grammy za album Mizariel, videoklip roka, pesnička Láska je láska úloha vo vizuálnom predstavení Zahrada rajských potešení v divadle Ta Fantastika, aj titulná pesnička k filmu Requiem pro panenku a úloha vo Fontáne pre Zuzanu číslo 2 po boku Pala Haberu. Roky nasledujúce sa tomu v podstate podobali. Zahrala si čarodejnicu v princeznej Zemlejná a objavila sa v Drakulovi. To sme stále v polovičke 90. rokov, keď sa stala aj maminou bolo to o tom, že sa narodil syn Filip v 95. roku a stále speváčkou roka a v muzikáli Dracula nasledoval Krysář, potom film Král Ubu, No a takto by sme sa mohli rok čo rok stretávať s mnohými oceneniami, ktoré je na konto Lucie Bílej, aktuálneho jubilanta. Pribúdali aj albumové produkty, ten ďalší, ktorý si pripomenieme, tak e, to nás posunie do roku 2007. Spolupráca s Ondřejom Soukupom a Gabrielou Osvaldovou bola aj v tom čase aktívnou a vznikla tiež pesnička, ktorá aj na koncertných vystúpeniach žala úspechy. Bezprostrednosť Lucie Bílej bola čarovná. Pri refréne tejto skladbičky častokrát sa stalo, že keď boli v sále malé deti, tak sa okolo nej zhrkli ako kurence a už ich len počítala, počítala, až si našla dievčatko medzi nimi, ty si hezká holčička, ja bych chtěla taky takovou, kde máš tatínka? No a samozrejme zase bezprostrednosť slávila úspech a slávila aj pesnička, ktorú si teraz pripomenieme. 那年。 tam nestáli, když zašlápli poslední, svou sedmou cigaretu. si sme trošku preskočili už, lebo všetko sa zase nedá postihať. Takže hviezdy ako hviezdy úplne nahá, alebo Jampa Dampa, to sú tiež projekty, ktoré predchádzali sedmičke s názvom Woman z roku 2007 a opäť došlo aj na udalosti, ktoré si nebolo možné nevšimnúť v prípade životného príbehu, toho umeleckého samozrejme. Knižka, jen krátka návšteva poteší a aj cena TT, prípadne zlato v kategórii speváčka. A to sa podarilo zopakovať aj v roku nasledujúcom, keď ju zamestnávali aj muzikály Carmen alebo Nemcová a v nasledujúcom období aj filmová úloha v titule Líbáži ako búch, prípadne koncertná Jarní tour alebo turné Bang Bang, čo už bolo k albumu, ktorý bol opäť po vzore projektu Hviezdy ako hviezdy takým tým e, návratom k hitovkám svetového významu a prerábkam, ktoré tiež e, naklonili misky váh na jej stranu, čo sa týka poslucháčského ohlasu. Rok 2014, ten by sme si mohli dnes pripomenúť aj návratom za projektom s názvom Recital, čo bolo nové CD v tom čase ponúknuté. Došlo aj na černobílé túr a vianočné turné, úloha v muzikáli Adams Family, nominácia na cenu TT a tiež vyznamenanie, štátne vyznamenanie za zásluhy a to bol ešte len rok 2014 a okrem iného tu bol zaznamenaný aj celkom slušný ohlas na pesničku, ktorá na nás teraz čaká. Lásko, máš modrý stín. klávesnice, respektíve do klávesov, tak to je pesnička, ktorá je predposlednou v tomto bloku a keď sa pozrieme na celok, tento albumový komplekt alebo box, tak je to doslova taká mimoriadná e, udalosť a skutočnosť, že ide o kompletnú diskografiu všetkých radových albumov a vďaka tomu sa po niekoľkých dekádach má šancu dostať k fanúšikom vôbec poprvýkrát na cd aj ten spomínaný prvý album z roku 1986, aj keď teda už to bolo viackrát na tejto pôde povedané, že to bol taký truc podnik Petra Haniga, keď Lucie Víla sa rozhodla ísť inou cestou a nie v jeho sprievode a tak zozbíral všetko, čo sa dovtedy podarilo nahrať a urobil z toho LP platňu. Nebol to cieľene pripravovaný projekt. No ale prešlo si to starostlivým remasteringom, rovnako ako ďalšie albumy vydané do roku 2010. Navyše Lucie vyberala aj niekoľko bonusových nahrávok z konca 80 rokov a tento komplet doplnila aj novou verziou svojej prvej úspešnej pesničky Neposlušné tenisky. Je to dvojka, aj keď v pesničke sa spomínajú viac papuče ako tenistky. To je z toho aktuálneho obdobia. No a 17 CDčok, to je ukážka veľkého talentu, pracovitosti tejto dámy a popisuje aj cestu od začínajúcej interpretky z Otvovic až po vyzretú osobnosť, ktorá presahuje aj rámec samotnej populárnej hudby, takže je to mimoriadný produkt a my sme si z neho aspoň zo pár kúskov pripomenuli. Ten posledný, ktorý nám bude znieť, to už je spolupráca s Pokáčom, ktorá v tom ostatnom období je pomerne častá a tak sa vrátime aj do júla minulého roka, keď uzrela svetlo sveta pesnička s názvom Obyčejná holka. ne za moc. Má být štíhlá a ne na kost. Má mít navařeno, celý den uklizeno, nebýt moc chytrá, ale ne úplně vymeteno. Mám být sexy i ráno v pět, mít čas pro sebe, ale hned odpovědět. Mám umět říkat ne, ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát. A když se na ožočene nučí tu stát. Jsem jenom obyčejná holka, jenom čas lítám oblacích. duši budu všem pro smích. Je to ham, když pozdě přijít, běda jak na stehně najdou celulitý. Být pořád milá, ničím neskažená, není to sranda být dneska žena, mít muže s kterým na rande chodím, ale kdy, když ten den pořád nemá 100 hodin, nemít svý názory s úsměvem kývat, ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Jsem jenom ti nenučí tu stát. Jsem jenom obyčejná holka, jenom čas lítám v oblacích, než abych do kouta si stoupla, to radši budu všem pro smích. Mám daleko do Madony, nepasuju do šablony, tak jestli to máš jako já, la la la la la la, la tak zpívej se mnou tyhle tóny, Pro všechny, co nechtějí být klony, jsi skvělá přesně taková. La la la la la la la. Jsem jenom obyčejná holka, co si chci bavit, žít a smát. A když se na to nechceš koukat, nikdo tě nenúčí tu stát. Chcem jenom obyčejná holka, jenom čas lítám v oblacích. Než abych do kouta si stoupla, to radši budu všem pro svých. Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát. A když se na to nechceš koukat, nikdo tě nenutí tu stát. Jsem jenom obyčejná holka, jenom čas lítám v oblacích. Než abych do Slow. obyčejná holka a pár hodín už aj mladá nevesta. <laughs> Dokreslila včera šiestý krížik Hanka Zaňáková alias Lucie Bílá. Tak toto so slovičkami vie Honza Pokorný alias Pokáč, pesničkár, textár, hrajúci na gitaru, na ukulele, ktorý sa zaradil medzi interpretov propagujúcich svoju tvorbu, predovšetkým na portáli zvanom YouTube, ale už sa to dostáva samozrejme aj cez hudobné nosiče poslucháčom, aj cez koncerty, to je logické, a aj cez tvorbu, ktorá je písaná pre iných. No a písať e, dnes, v dnešnej dobe, to už dokáže kdekto. Medzi postavy, ktoré sa tomu venujú, a to už celkom slušnú dobu, patrí aj môj opätovný host na telefónnej linke, aspoň dúfam, že sa počujeme. Peter Valo, halo, halo. Počujeme sa. No výborne, tak sa počase opäť spájame a keď už je teda na pretrase to písanie, ty si sa k nemu prepracoval, ako som si teda mal možnosť overiť cez viacero odborov, s ktorými si prišiel do kontaktu povedzme to tak, že omylom, <laughs> pretože si bol chvíľku športovec, chvíľku stavbár, chvíľku aj herec, divadelník a potom si sa stal divadelným kritikom. Mám pocit, že to písanie sa ti stalo poslaním a, a zrejme aj láskou na celý život. Keby si sa ale bol pristavil pri niektorej z týchto spomínaných kategórií, zrejme by asi cesta k tomu Peru nebola potom taká jednoduchá. A všetko to boli náhody. Proste prišlo to a som to zdvihol z prachu. Ako by sa dalo povedať, lebo to vôbec, aj tá stavbárina to bola náhoda. Neviem, prečo som tam išiel vôbec, lebo som k tomu nemal vzťah. Ale asi preto, že tam chodil sused. A, ale tak tam, keď taký jeden... Ale tam som začal robiť atletiku, som hádzal kladivom. To lietalo pomerne biedne oproti môjmu kamarátovi Marošovi Šebestovi, ktorý hádzal tak 15-20 metrov viac. Ale stačilo to na niečo, na také toto. Tak nemal som váhu a vtedy mi naordinovali Dianer A po mesiaci mi kamarát povedal, vykašli sa na to, veď ty svetový rekord nebudeš, rekordát nebudeš, ja som Vykašol, venoval som sa vínu, pivu, štúdiu nie, až tak, lebo keď docent Sedlár pri skúške zo so stavebných hôd zistil, že nerozoznám betón od cementu, tak sa začal lapať za srdce Chudák. No to je prestavba dosť dôležité. A, a, a tým pádom ja som pochopil jedno, že proste toto nie je môj odbor, ale mm. vtedy prišla ďalšia z tých mojich životných náhod, prišiel neskôr tiež študent techniky Rastio Uhlár, neskôrší operný spevák a hovorí mi, že čak, čo, nebudeš ty tu rysovať a, a počítať a toto, čak chod na divadelnú vedu a idem na filmovú televíznu dramaturgiu doniesol mi prihlášku, tu si mi aj vypísal, som napísal nejakú, nejaký pokus o scenár, poslal som to tam a vtedy ma prijali. No, tak potom sa zmenil môj život úplne, lebo odraz to bolo zaujímavé. A <laughs> lepšie je čítať Moliera, ako projektovať nejaké latríny na malej vode. Lebo som študoval malú vodu a čak keby som ju ja postavil, tak by sa bezpečne do nej niekto prepadol. Ty si vlastne sa e, mal možnosť zo všetkého vyhovoriť spôsobom, však ja som to ani v podstate robiť nechcel, to všetko majú e, na svojom konte e, iní a spadol si mi z linky, tak ťa bude musieť na novo vykrútiť, tak povediac, aj keď stačí dnes už len jeden ťuk. A ten, no, ten jeden ťuk si spravil aj ty, preto si sa mi stratil. Nie, niečo do toho letelo. <laughs> no, že to Zapýtal. som práve hovoril počas toho, čo si tu nebol, že ty si vlastne vo všetkom bol namočený nevinne, vždy za to mohol niekto iný. Samozrejme, to, to je taký je osud. a, <laughs> a počujeme, že zozadu máš už aj asistentku. No áno. No ale prejdime k tomu, prejdime k tomu písaniu. E, povedz mi prosím ťa, aký vidíš rozdiel medzi písaním pred novembrom 89 a písaním dnes, lebo predpokladám, že je veľký, ale mám na mysli, že ako cítiš, že sa k tomu stavia človek, čitateľ, lebo verím, že je iný, ako bol v tých dobách dávno minulých. Napokon po vynáleze alebo pri vynáleze zvanom rádio už nestačí poslucháčovi len počúvať, on chce aj vidieť a zabúda, že to už potom nemôže byť rádio, ktoré je postavené na šírení zvuku a nie obrazu. S čím zápasí napríklad taký spisovateľ? Je to o tom, že už ani tomu čitateľovi nestačí písané slovo, chce aj obrázky? Ja nemyslím si. Čitateľ, ktorý chce čítať, číta. No bohužiaľ, väčšia časť mladšej generácie prestáva čítať, tým pádom stráca predstavivosť určitú takú a aj vlastný názor si vytvárať na vec. A stačia im častokrát len názvy článkov a už majú ako keby jasno, o čom to je. Stačia im také krátke rešerše, <clears throat> ktoré im skomentuje nejaký politik a to, to berú za svoje auto. Hmm. Si to zjednodušujú a potom to vyzerá, jak to vyzerá. A píše sa ti v aktuálnej dobe ľahšie, alebo si sa vrátil ako keby do doby spred novembra 89, keď si bolo treba trošku dávať minimálne trošku pozor na to, čo ja, dáš na papier. Ja pred novembrom som napísal v Siare, keby tak v Siare mestom boli a bola dosť jedová tak kniha a nestalo sa nič. Hmm. Zem sa krúti stále rovnako. A zem sa krúti stále rovnako. Hmm. Z tejto knižky potom bola e, tam postava takého hoštaplera Štrombociu, novinárskeho hoštaplera. No a ja sa zapáčila Jožovi cibu. Jožo, čo ono, ono, že to by som chcel veľmi hrať a toto. Tak som urobil hru ako hryzie kôň s tým štrombocím. Mm -hmm. No a, ale tak to vyšlo nejak, potom to hral Lubozávom v Košiciach, toto. A malo to asi 67 repris, čo je pomerne dosť. A bolo to dosť jedovaté aj pre, to bolo pred prevratom novembrovým a po prevrate sa hralo tých asi polovica tých repríz, takže <clears throat> blbosť, ktorý som sa vyrehotával, pokračovala ďalej. Čiže <laughs> režim, nerežim, blbosť kvitne, ak mi ide na záhrady a teraz mimoriad. Áno, a sa vlastne presmejeme celým životom vďaka tomu, čo vidíme. Tvoje slovo teda dostalo takýto obraz v podobe divadelnej hry, čo by mohlo byť snáď aj postačujúce, ale vieme teda, akú dobu žijeme a ako sa dnes so slovom nakladá, či už teda vo forme tej písanej alebo hovorenej. Môže podľa teba spisovateľ zmeniť dobu? Tak e, bolo to kedysi, že Bombomarše napísal tú Figarovú svadbu a tam tá spôsobila revolúciu vlastne. Ale teraz si nemyslím, lebo vtedy aj do divadlo, aj literatúra mali väčší význam ako televízia. Ja volám televízor debilizátor. Tak si neviem, tak... Mo, možno áno, možno nie, no neviem si to predstaviť akurát. Lebo častokrát sa spomína ten Orwellov titul 1984 Mnohí sa ním dokážu štítiť, alebo zaštiťujú sa ním, že takto pozor, pozor, aby sme takto nedopadli a napriek tomu niektoré tie momenty z knižky už sú aj realitou. Nie je to dostatočným varovaním knižky tohto typu. No nie, je to tak, no ale pozri sa, mnohí sa oháňajú krylom a jedni aj druhí. Mm -hmm na tí druhí už nerady počúvajú tú krylovú demokraciu. Áno, keby tu bol, tak by sa im asi nepáčilo, čo by im povedal. No, no tady čo sa zmenilo? Tak a nie len kryl to má, že nohavicovi sú také veci, ktoré sa mnohým nepáčia. <laughs> Dobre. A, ale ide o to, že treba povedať pravdu. Môj starý otec hovoril, že na Slovensku je najväčšia sranda, keď niekto sa pomýlia povie pravdu. No dnes sa mnohí veľmi často mýlia a myslia si, že je to pravda. No čak to, každý si tvrdí, že to jeho, to je pravda, no ale... Mm. A bohužiaľ tá, tá stádovitosť, že niekto zaveli a stádo blačí a ide za ním, tak to platí. No. Bez, bez, rozmyš, bez myšlienkovite. Tak snáď sa ešte nešmíkame na tej ploche ako v lieviku a nespejeme len k bodu, e, ktorý potom e, musí trošku z času na čas tú e, realitu ako tak prečistiť aj za cenu zbytočných obetí, ale dosť bolo fantazírovania, poďme k tomu, čo ti robí radosť v tejto dobe, pretože ty si niečo dokončil a práve kvôli tomu sa aj takto stretávame na, tomto, na tejto pôde, nazvem to, tak prezrať názov svojho najčerstvejšieho diela. A v skratke, čo tým chce Peter Valo povedať? No, tak ja som dokončil tri veci. Dve hry. Jedno orgie kráľa Svetoplúka, ktorú samozrejme, kde by to dnešné divadla hrali, lebo to tiež, tiež tam je aký obraz doby, taká tragifraška. Páni bratia, to som urobil pre Vila Polóniho, že dočil som to začal písať, ale povedal som, čiže to dokončím, tak na báze českého eh, toho, toho systému, že vtip na vtip. Uh mhm. -huh. No a teraz to je knižka Dlhá cesta domov o Antonovi Hlinkovi, o Salesianovi. Bo ono svojho času, asi 5 rokov, moja manželka mu redigovala veci uh mhm. -huh. robila u neho takú akoby asistentku. No, takže všetky knižky a publikácie, všet, všet, všetky aj články išli vlastne cez ňu. No tak tam sme sa nejak dali dokopy, hoci ja som ho stretol hneď po prevrate v klube spisovateľov, kedy sme sa dali do reči. A tak bol to taký zaujímavý človek s zaujímavým životom, od detstva, ale tiež to bolo tak, že všetko sa mu stalo náhodou. Mm -hmm. Úplne náhodou, lebo v podstate bol zlý žiak, na omylom, omylom úplne farár ho napísal mu odporúčanie do, do Šaštína, do Salazianského gymnázia a to zmenilo úplne jeho život. Mm -hmm on sa nejak, učiť sa mu nechcelo a tak skôr taký či Bol to vôbec veselý človek celý čas, taký optimista. A tak takýchto po Slovensku a nielen po Slovensku pobehuje dosť, čo sa im učiť nechce. Len nemajú no, ale... za sebou potom takú výraznú stopu. No tak o tom sa začal učiť ako divý, by som povedal. <laughs> Ale bolo, tam je to zaujímavé jedno, že v podstate keď bola tá barbárska noc, že to vybrali všetko, polícia, milícia, tak či vtedy vere, bez, SNB bolo vtedy. Uh mhm. -huh. A popchali to do tých lágrov, potom sa ocitol v pracovnom tábore, potom zase ocitol sa v PTP. Áno, to boli tí neposlušní chlapci medzi tými no, pomocnými také, prápormi. Také, uh -huh. také čosi a a pričom ale tieto veci vedel rozprávať s určitým takým nadhľadom, s takou aj ľahkosťou, miestami a štipom. Ja som si to nejak zaznamenával vtedy. A bolo to celkom, ma to chytilo, tak som prerastol, bude knižka. No a teraz zaujímavé bolo, lebo on sa v podstate rok tu schovával. Mm -hmm. Lebo zdrhol, chcel, chcel ísť cez hranice, prechod sa nepodaril, lebo Morava bola divoká. Ten ten, čo, ten prievozník sa bál, uh mhm. -huh. tak všetkých pochytali, ale on sa musel skrývať u všelijakých ľudí a tak. Veľmi, také dramatické vyprávanie. No a nakoniec sa podaril ten prechod, dos, ocitol sa v Taliansku a stal sa z neho náruživý študent. Menoval sa psychológii a iným vedám aj. No a neskôr tak sa ocitol hľadáčiku, ako, ako, ako ponúkli do Slobodnej Európy. Áno, on pracoval aj v rozhlase, aj v hlase Ameriky. Aj v hlase Ameriky. Uh -huh. V Slobodnej Európe mal trochu problémy, lebo bola to príliš taká čekoslovácky orientovaná stanica, čo je tam jasné z toho aj vôbec. Je zaujímavé ten pohľad slovenského emigranta, že ako sa mu existovalo vonku Mm -hmm. Lebo v podstate nás nejak nechceli brať na vedomie. Viac menej. No a postretal tam kopec zaujímavých ľudí a teraz sa vrátil a tu začal, tu začal fungovať a tu, tu zase začal mať tiež problémy, lebo on, čo mal spolupracovníkov, takých, čo mu posielali veci s rizikom, no aj, aj sedeli niektorí a tak tak z tých niektorí a neboli uzrozumení s tým, že by mal vzniknúť nejaký štát a zase Hlinka bol jednoznačne za. Tak zase, zase bol nepohodlný. Hm? Zhruba tak, ako Gustovala, ktorý bol nepohodlný pred prevratom kvôli viere a tiež po prevrate kvôli štátnosti a zhodu okolosti títo dva ľudia sa dali dokopy a pri tých homšách mu robil čítania Gusto. Uh mhm. -huh. No predpokladám, no. že tá knižka vychádza aj z toho dôvodu, že v oktobri uplynie 100 rokov od narodenia Antona Hlinku. No, tak, čo si, No a teraz, teraz by bolo 10 od úmrtia. Áno, áno. Počkať 10, 15 eh, 15, pardon. 15 v marci. 15, 15 od Áno, 26. Ano. marca, 15 rokov. No a vy to samozrejme chcete aj verejne odprezentovať, túto knížku, takže sa niečo chystá? No, no 16. 16. apríla o 17. hodine univerzitnej knižnici, to, je, ale v tej časti bývala pedagogická, to je na Klariskej 5. Uh -huh. O 17. by mal byť, mala by byť prezentácia knihy, ale bude spojená s takým trochu koncertom, lebo okrem toho ja som ešte už na strednej škole sa pokúšalo nejaké texty, potom počas Vysokej som robil texty s takou skupinou Alabama, ktorá dokonca vyhrala portu s jedným. Uh mhm. -huh. no, a teraz som sa k tomu vrátil a tam budú spievať Jožo Ciller, Tomáš Kuťka, s ktorými som už tak dlhšie v kope je viacej tých program, viacej tých pesničiek, uh mhm. -huh. plus Janka Sabová. Takže tak 3 čtvrte hodina by malo byť takéto spevavá Dokonca, dokonca by som povedal, že aj Hlinka si rád zaspieval pri svojich narodeninách, e, boli, boli v takom nejakom barokovom kaštieli bývalom, spojeným s pivovarom a v jednej miestnosti odrazu začal spievať cigánskeho barona, že vraj dobre. <laughs> No, v každom prípade knižka je už teda fyzicky na svete, predpokladám. Áno. Komu je podľa teba určená? Kto by po nej určite mal siahnuť? No, každý, kto, kto tro, trochu sa zaujíma touto problematikou okolo viery, ale vôbec je to dramaticky zaujímavý príbeh. A nie miestami aj humorný. Tak, je tak, jak to on vedel, vedel porozprávať. Uh mhm. -huh. Ja som to doplnil ešte o a, e, p, také úvahy jeho priateľov, Milana Ďuricu, Jula Bindera a Jana Košiara. Mm -hmm. No, v poslednej dobe zvyknú aj niektoré životné príbehy sfilmovať. Myslíš si, že by to bol hodný príbeh, ktorý by sa mohol objaviť aj na plátne? A ten, totiž to televízny film existuje, ale je v Trezore. Ale to je film eh, taký popisný, životopisný aj s jeho komentármi predpokladám, ale myslím mhm. teraz, že by niekto naštudoval aj s hercami nejaký príbeh natočil. Mhm, možno, možno by sa to dalo. Dalo by sa to, lebo tých situácií je tam mnoho od detstva, ale mm. bolo by to také dosť rozvláčne, ale asi by sa to dalo, len to by musel byť nejaký špeciálny režisér, ktorý by sa do tohto pustil. Áno. A musel by mať záujem na to vytvoriť, e, a aj by bol schopný vytvoriť kvalitný filmový titul, aby to nedopadlo ako zvyčajne to žiaľ vie skončiť, že z toho má človek potom taký trpký pocit. No, no. On bol zaujímavý, lebo čakaj, napríklad tam je situácia okolo tej e, modlitby na porahu státnosti, ktorú predniesol na námestí a tak. To, to, to, to sú také veci, ktoré stoja za prečítanie. Uh mhm. -huh. Ešte by možno... A nakoniec... Áno. A ešte tam for bol v tom, že ľudia, ktorí s ním robili predtým, mu neskolázali pole na pod nohy. Aj to je tiež pravda. Mm. Tak... Pred, pred prevrátom a po prevráte, lebo názorovo sa proste rozišli. No ale prosím ťa, u nás sa polená pod nohy nehádžu. No, kde to žiješ, prosím ťa? U nás, u nás sa podkladajú. <laughs> Len možno by bolo ešte zaujímavé, že kto by ho tak mohol stvárniť z tých slovenských hercov. No z týchto neviem Kdo. <laughs> Ťažká úloha, takže lepšie bude asi siahnuť po knižke nakoniec. No, asi áno. Dobre, máme ešte pesničku pripravenú. Eš, ešte by som jednu... Áno, jasné, povedal, kľudne že, ešte povedz. Že ak by ľudia mali záujem prísť do 16. o tej 5. do tej mm. univerzitky, tak keby došli tak o 4 hodiny skore, lebo ten čas bude tam napätý a začneme, začneme na čas. Začnete presne, nebude to bude sa... spojené čakať. aj s autogrémem takých 15 minút skôr, keby došli. Dobre, pozývame samozrejme srdečne všetkých a bude tam znieť aj pesnička, ktorú si vypočujeme? Neviem, ktorú eh, dáš. Som rád, že si, taká typická. Sa... Samozrejme. Takže Tomáš Kuťka Čak... zaspieva aj toto. No tak, jasné, to... To sa potešia dve manželky, aj Kuťková, aj moja. <laughs> A potešil si snáď aj tých, ktorí nás v tejto chvíli počúvali. Ja ti ďakujem pekne, že stále si vytrvali v tom písaní. Máš aj niečo rozpísané, čo ešte mieníš teda v dohľadnej dobe aj dokončiť? Uh, mám, vieš čo, takú vec, že Alotria tu ja som robil také tri knižky, že čierny humor v bielom plášti, že bláznivosti u lekárov. -hmm. A teraz bláznivosti o nelekárov. Čo sa stali ľuďom bežným, Áno. od, od, ktorí, niektorí už nie sú, niektorí sú, ale také šialenosti všelijaké. No. Tak ľudia majú po svojich príbehoch rôzne veci zakomponované a môže byť, ale že... Aby bola, aby bola sranda. Veď práve, aby nám bolo na tom svete aj pekne z času na čas. Trochu. A veselšie. Ďakujem ti pekne, Peter. Držím palce, nech sa akcia Ďakujem. vydarí, nech sa knižka páči, nech sa dostane presne tam, kam sa takáto knižka dostať má. A ja pozdravujem poslucháčov Slovodného vysielača, aby mu ostali verní. Hovorí Peter Valo a my počúvame ešte aj text v pesničke, ktorý napísal. Takže maj sa pekne, pozdravujeme aj domov. Ďakujem, ahoj. Som rád, že si pri mne tak blízko, len pre mňa stvorená, len pre mňa stvorená. Som rád, že si, som rád, že si, tak odomkni čím skôr. Chcem ti len povedať, chcem ti len povedať, som rád, že si, som rád, že si som rád, že si. Nezmeškal som svoj vlak, aj včera bolo tak, zašepkala si len, bol to len mrcha sen, veď sa nič nedeje, slnko nás ohreje, s tebou mi dobre je, s tebou mi dobre je, ideme ďalej. Som rád, že si pri mne tak blízko, len pre mňa stvorená, len pre mňa stvorená. Som rád, že si, som rád, že si, tak odomkni čím skôr. Chcem ti len povedať, chcem ti len povedať, som rád, že si, som rád, že si kolom ráčesy. Aj keď nám zhorel dom a všetky prachy v ňom, zašepkala si len, bol to len mrcha sen, veď sa nič nedeje, slnko nás dohreje, s tebou mi dobre je, s tebou mi dobre je, ideme ďalej. Aj my pôjdeme ďalej. Spieval nám netradičný interpret Tomáš Kuťka, toto meno je spájane predovšetkým s hádzanou a úspechmi na tomto poli. Bol majstrom, vicemajstrom, víťazom Národného pohára aj v Československu, aj v Českej republike, aj na Slovensku. Prvý Slovák v hádzanárskej Bundesliga. a viedol tam aj viacero tímov vo Frankfurte napríklad, alebo v Dortmunde, pričom s Borusiou hral aj vo Final Four nemeckého pohára. 5 rokov e, mal teda možnosť pôsobiť aj ako reprezentačný tréner, dokonca pri 5 e, výberoch a s reprezentáciou Slovenska trikrát vyhral Slovakia Cup, trikrát turnaj v Chebe. No, známy aj vďaka manželke. Jana Kuťková sa stala tiež hádzanárkou a najlepšou v Československu svojho času. No a tak tomu to spieva. Naozaj zaujímavo a dovolím si tvrdiť, že patrí, ak nie je najlepším, tak medzi najlepšie spievajúcich trénerov hádzanej. <laughs> Asi ťažko by sme hľadali niekoho, kto by sa mu rovnal, alebo možno ešte aj bol na tom lepšie po tejto stránke, ale to už máme za sebou, ideme pomaličky do finále. Chcelo by to ešte spomenúť jedno meno, ktoré rezonuje a v týchto hodinách by malo asi najviac, pretože je to 60. výročie práve pri tejto príležitosti si posedíme aj nad pesničkami Ivety Bartošovej v deň, ktorý patril, čo sa týka hudobníkov, aj iným. Od roku 1929 e, sa to spájalo a spája dnes, aj keď už od 9. oktobra 78 nie je medzi nami. To je Jacques Brel, rodák z Belgicka, ktorý sa stal aj spevákom, aj skladateľom a hlavne po tom, čo prišiel na pozvanie do Paríža v roku 1953, dovtedy spieval v bruselských kabaretoch a potom vydal zhruba 12 štúdiových LP platní a aj nejaké tie liveky, kompilácie, zahral si vo filmoch. No a predajnosť tá prekročila hranicu 25 miliónov kópií, z toho rovna polovička vo Francúzsku a v Belgicku, ale aj na iných miestach sa to rozchytalo iba 49 rokov trval ten príbeh. Julian Lennon, ten sa narodil v roku 1963, syn Johna Lennona ešte z prvého manželstva, keď sa oženil ako prvý zo slávnej liverpoolskej skupiny Beatles v auguste roku 1962, tak si bral za manželku modelku Cynthia. No a práve 8. apríla 1963 sa im narodil syn. Krstným otcom bol manažer Beatles Brian Epstein a jemu patrí aj oslovenie Hey Jude v piesni, ktorú zložil Paul McCartney. Pôvodne tam bol teda Jule v tom názve, ale napokon sa to trošku upravilo a slávi to úspech dodnes, ale aj Julian sa tak povediac potatil a tiež sa vydal na hudobnú cestu, 8 štúdiových albumov, na jeho konte, takže je možné sa aj týmto smerom obzerať, ale my teraz pôjdeme za Ivetou Bartošovou no a začneme jednou z tých prvých pesničiek, ktoré dávala dohromady ešte s Pavlom Baculíkom. a samozrejme ako interpret po jej boku stál vtedy Petr Sepéši. Knoflíky lásky, titulná pieseň aj prvej LP platne ich spoločnej jedinej. V parku sem snídal jedno ráno výrazný titul dvojice Iveta Bartošová a Petr Sepeši, textár Jan Krúta sa tam veľmi s rýmami nekamarátil, snáď len máme šanci jelimánci, ale inak pesnička veľmi zrímovaná <laughs> nebola, ale stačilo to na zaujímavý štart. Iveta už mala za sebou nejaké tie prvé kroky, už aj na základnej škole, keď e, začala navštevovať ľudovú školu umenia, neskôr od svojich 16 rokov vystupovala s kapelou Diantus. Ten zlom prišiel v rámci krajskej e, súťaže alebo krajského kola speváckej súťaže Talent obsadila druhé miesto a dostala sa na mladú píseň do Jihlavy, kde skončila síce štvrtá, ale zvyčajne si odnášala cenu obecenstva. Stretla tam aj Petra Sepešiho, ale najskôr došlo k samostatnému vystúpeniu v programe Sejdeme se na výsluní, každý tam mal svoju pesničku. No a to mě nenapadá, bola skladba Ivety Bartošovej Den, kdy nejsem s ní solovka Petra Sepešiho v tom druhom pokračovaní už zazneli knoflíky lásky dueto, ktoré sa stalo titulným albumu, ktorého sa už Peter vďaka tragédii nedožil Iveta sa na chvíľočku stiahla do ústrania, ale potom došlo k návratu spojila sa s Petrom Hejdukom skupinou balet a spievala pesničky, hlavne Hej pane Disc Jockey, nebolo ich veľa, boli tam ešte ďalšie, ktoré s touto kapelou dala dohromady, ale chytila sa lana od Františka Janečka, skupiny Kroky, no a tam sa podarilo aj v spolupráci s Eduardom Pergnerom napísať e, pesničku, ktorá ju katapultovala na trón Zlatej Slávice v čase, keď ešte nemala ani jednu jedinú sólovú profilovú LP platňu. Tužím. ožívá to leto krás. Čas krásných slz, čas nežností, zářících hvězd a marností. počúvame 4 10 ročia, mala 20, keď sa zviditeľnila naozaj výrazne. No a samozrejme nasledovali aj ďalšie dôležité body, keď tá Zlatá Slávica čerstvá s touto pesničkou bodovala, teraz myslíme nahrávku Léto, tak e, došlo ku kontaktu s Ladislavom Štajdlom a aj k prestúpeniu na inú kolejničku a v 87. už odštartoval aj jej prvý koncertný program Variace a na konci roka sa dočkali fanúšikovia aj prvej solovej profilovej LP platne IB no a potom došlo aj na albumovú dvojku Blízko nás v 89. tam sa na chvíľočku pristavíme, textár bude rovnaký len skladateľom eh, Michal Penk, eh, s ktorým tiež v koncertných programoch účinkovala a potom aj vo dvojici si to skúsili. Myslíme teraz tej umeleckej. Tá bude pre nás dôležitejšia. Aj koncertné turné Iveta 90, kde ju sprevádzala už vlastná kapela, doktor Ip, čo bolo v podstate skratky iniciálky aj Darinky Rolincovej, a Ivety Bartošovej, ale eh, vyšla aj LP platňa ľudoviek spívání s Ivetou a tiež anglické verzie pesničiek, album, ktorý bol určený pre mm, zahraničný trh. Nasledovali aj projekty typu Iveta poslouchá Luxemburg a tiež album s názvom Natur, ktorý bol ponúknutý už na počiatku 90. rokov Spolupráca s Michalom Davidom sa rozbehla predovšetkým vďaka Václaváku z roku 1992. No a než sa stala Iveta ešte maminou, tak e, bolo možné siahnuť aj po ďalších projektoch, hlavne Čekám svůj den, to už bola trošku iná káva, spolupráca aj so slovenskou stranou, predsa len autorstvo Richarda Millera, Andrej Šeban, Marcel Buntaj v nahrávacom štúdiu, takže zase trošku iná podoba, ale Vráťme sa ešte k eh, projektu, eh, ktorý bol o albumovej dvojke Blízko nás, na ktorom figurovala aj práve melódia Michala Penka, ktorú Eduard Pergner otextoval. Pesničke dal názov Útoč láskou. Útoč láskou tento vokál je hlas Michala Penka, autora muziky. V tých 90 -tých rokoch síce Iveta ponúkla aj ďalšie projekty, ale už taký úspech e, sa nedostavil a v druhej polovičke sa stala aj maminou malého Artura, čo tiež zapríčinilo také stiahnutie sa zo scény a vrátila sa potom vďaka účinkovaniu v muzikále Dracula v 97. aj albumom ve jménu Lásky ktorý vyšiel v roku nasledujúcom. V tom novom tisícročí už to bolo hlavne o tých e, bulvárnych správach, ktoré sa dostávali na povrch a bulvár si užíval jej životný príbeh a v podstate má za nechtami celkom slušný neporiadok a aj liečba zo závislosti na antidepresívach k tomu ešte dopomáhala. Pomaličky ideme do finále aktuálne Petrolejky, ešte niečo zaznie aj zo strany Ivety Bartošovej, ale máme tu ešte aj iných, ktorých by sme si mohli v tento deň pripomenúť, aspoň z takých výraznejších, čo sa týka ďalších, e, ktorí 8. apríla si svoje narodeniny pripomínali, tak myčneva legendárna kanadská filmová herečka Mary Pickfordová, inak e, Gladys Smithová, hviezda ešte nemého filmu, ročník 1893, niekde sa píše 92, ale Toronto to by mohlo byť rodisko. Štefan Králik, to bol nielen lekárom, ale aj spisovateľom a dramatikom. Autor hier typu Trasovisko, Hra bez lásky, Horúci deň alebo Rebel, ročník 1909. Mm, Sonia Heniová, norská krasokorčuliarka, trojnásobná olimpijská výťazka, žijúca od roku 1941 v Spojených štátoch, kde aj zomrela po úspešnej kariére, aj filmovej. V oktobri 1969 bola ročníkom 1912, jej rovesníkom rodák z obce Polúsie, Jozef Gabčík, ktorý sa stal účastníkom protifašistického odboja a spoluúčastníkom aj toho legendárneho atentátu na Reinharda Heidricha. No, Karolína Slunečková, jej životný príbeh netrval dlho, bola ročníkom 1934, stala sa herečkou, môže byť, že mnohým dostatočne známa aj cez seriály typu Okres na severe, My všichni školou povinní alebo Dynastia Novákovcov. V tom druhom spomínanom sa v podstate len myhla, ale v tej dynastii tam to už bol v podstate posledný seriál, aj Žena za pultom, ešte to treba povytiahnuť, kde si zahrala jednu z predavačiek. Zomrela v roku 1983. Dynastia Novákovcov bol v podstate posledný seriál, v ktorom sa objavila. Ďalším seriálom, ktorý možno spomenúť, sú Návštevníci. To už je ale iný predstaviteľ, Jiří Datel Novotný, ten bol ročníkom 1944 a v tomto seriáli s Dádou Patrasovou, Jozefom Bláhom a um, Pepom Dvořákom mal možnosť cestovať v čase. Bol jeden z tej štvorice cestovateľov, to môže byť taký najvýraznejší jeho počin filmový a seriálový. křekoř, Lato, bývalý polský futbalista, neskôr aj politik, 76. výročie narodenia, Darilo sa hlavne na majstrovstvách sveta v 82. Ehm, dokonca mal na svojom konte aj zlatú kopačku ešte za majstrovstva sveta v 74. Inak je považovaný za jedného z najpodceňovanejších európskych hráčov futbalovej histórie. Radomír Šimúnek, ten sa narodil v roku 1962 v Plzni, stal sa cyklokrosárom a ako prvý československý získal v Holandsku v 91. titul profesionálneho majstra sveta. V tom istom roku ho klub športových novinárov vyhlásil aj za najlepšieho športovca v Československu. Jeho životný príbeh tiež skončil veľmi skoro. V auguste 2010 zomrel na cirhozu pečenie. Michaela Kuklová, je ročníkom 1968, herečka, modelka s Ivetou Bartošovou ju spájal Jiří Pomeje v oboch prípadoch mal obidve tieto dámy ako partnerky a je tu aj ako manželku. Mám, do, dokonca aj Michaela Kuklova bola jeho manželkou, tak obidve oslavovali v ten istý deň narodeniny, ale asi si nevyberal podľa dátumu. No a Sabina Laurinová je tiež herečkou, aj moderátorkou sa stala, ročník 1972. Môže byť, že seriál Eh, konec eh, veľkých prázdnin, kde si zahrala jednu mladú emigrantku, ale aj chlapci a chlapi, kde sa myhla na chvíľočku z pekla štestí. To sú tiež tituly, ktorých by bolo možné vidieť, ale počuť ju dnes nebudeme. Dnes sme sa točíme okolo Ivety Bartošovej a poďme si pripomenúť aj jej návrat ve jménu lásky, keď sa vracala aj s pesničkou Tři oříšky. Spolupráca s Vladimírom Kočandrlem sa premietla aj do pesničky nazvanej Nekonečná. Nekonečná jak moc času uplynulo, co jsi tu byl. Míjel si mě na schodišti, v tom se otočil. Očima jsme splynuli na pár krátkých chvil. Víc než slova smí říct, si mě prozradil. Jaké je tvé jméno, odkud jsi, kam jsi šel? zbývá už jen hádat, jestli tak to posud chtěl. Nevím, kde jsi, chci jen, abys teď uslyšel. Píseň po větru já tobě posílám. Může se zdát, nadšená. Jak moc času uplynulo, co jsi tu byl. Jedno je, když v duši mé tvůj obraz nezasil. Každý den, když novou silou pak zahoří, píseň po větru já tobě posílám. co soukně má. finále aktuálnej Petrolejky. Točíme sa okolo nedožitej 60 Ivety Bartošovej. V apríli ešte bude možné spomínať aj na ten 29. a rok 2014, keď sa to uzavrelo 12 rokov. Neuveriteľne to uletelo, ale sú aj odchody už viac vzdialené v čase, ktoré aj s tým dnešným dátumom sú spojené rok 1848, vtedy zomrel talianský hudobný skladateľ, jeden z vrcholných tvorcov tzv. Belkanta, Gaetano Donizetti. Môže byť, že jeho nápoj lásky, alebo Dom Pascal sú tituly, ktoré priaznivci takejto hudobnej tvorby dodnes vyhľadávajú. Pablo Picasso, španielský maliar, sochár, grafik, zakladateľ kubizmu, a jeden z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Ten zomrel v roku 1973. František Šťastný bol motocyklovým pretekárom. Na budúci rok v novembri bude storočnica. Zomrel v roku 2000. O 5 rokov neskôr ho nasledoval aj slovenský scenárista, moderátor, humorista Stano Radič. Snáci si mnohí ešte dokážu vybaviť, hlavne jeho predpovede počasia. Jan Vzduch bol hercom, zomrel v Košiciach v roku 2007. Pokiaľ ide o Melkoma McLarena, to bol módny návrhár a bývalý manažer britskej legendárnej punkovej kapely Sex Pistols, zomrel v roku 2010. O tri roky neskôr potom Margaret Thatcherová, britská premiérka, prezývaná aj Železná Lady, prvá žena vo funkcii britského premiéra. V roku 2017 zomrel ruský kozmonaut Georgi Grečko a v roku 2018 aj rodák z Kešmarku, herec, režisér Juraj Herc. Môže byť, že aj jeho filmové tituly dokážu i dnes vyvolať zimomriavky, hlavne ten spaľovač mŕtvol s Rudolfom Hrušínským na čele ale samozrejme najdu sa tam aj iné, aj také, kde si on sám zahral. E, to bol hlavne komediálny titul Což tak ledáci špenát, kde bol majiteľom omladzovacieho salónu a potom ako režisér sa podpísal aj pod Petrolejové lampy, rozprávku Panna a netvor alebo prvý český horor Upír z Feratu. Zostali tu tieto krásne diela. Dnes je to 8 rokov od jeho odchodu. No a čo skoro to bude tých 12, čo sa týka Ivety Bartošovej. Dráhy hviezd majú rôzno podobu a Dráhy hviezd bol aj album, na ktorom sa nachádzala posledná pesnička, ktorá nám to tu dnes uzavrie. Skladba s názvom Škandál, spolupráca aj s tandemom Jindřich Parma a Pavel Cmíral. To je dvojica, ktorá písala hlavne pre Petra Kotvalda, ale niečo sa dostalo aj do spevníka iných, napríklad práve Ivety Bartošovej. No, z Petrolejky všetko. Počujeme sa opäť po víkende. Zatiaľ pekný aprílový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Skandál, to slovo k nebi